Ay. What you doing? Lanzi, Ice Leo. Bitch. Dá um papo lá. Quer romance, tá um livro de amor proibido. Quer companhia, compra o poodle. Quer saber da minha vida, vai no Wikipedia ou pesquisa meu nome no Google. Vai tá se perguntando sobre quem eu amo e querendo saber o que sinto. Não te engano, até tava chorando, mas te como é muito enjoa meu peito. Ouviram Tupac no peão de nave com os moleque chave Avistei a novinha louca na maldade no meio da cidade Buzinei, falei fique à vontade, falei Vamos pro meu iate, falei Vai rolar uma massagem, vai gola sacanagem Nas Tag Life Então senta pros malandragem, Nas Tag Life Tu vai sarrar pros maloqueiragem, Nas Tag Life Então senta pros malandragem, Nas Tag Life Tu vai sarrar pras maloqueiragem. Com vontade. É, com vontade. É, é. com vontade. Lance. Fiat Tree. nós tá suave. No pinhão de nave ouvindo pac. na humildade. Ai. Nós é respeitado e ela na maldade. Livre com iate. E na hidromassagem ela deu com vontade, deu com vontade. Lanzi já falou, nós é Thug Life, nós tag Life. Então senta pros malandragem, nós tag Life. Que nós é mais de sacanagem. Nós tag life. Então senta pros malandragem. Nós tag life. Ai, filho, tamo aí, filho. Nós tamo à vontade. No pior de Lorrado eu vi no sabotagem tranquilo e suave. A novinha safada aceitou na humildade, levei pro iate, ai. Quando chegou lá, sessão de sacanagem, local de selvagem. Ela aceitou pros tag life, então aceita pros tag life. Fica pro Stug Life, rebola pro Stug Life, vai, senta à vontade. Deita pro Stug Life, fica pro Stug Life, rebola pro Stug Life, vai, senta à vontade. nome do peão nós louco. É, Tug tá Life. Lonze. Yo. Fiat 3. Yo. Yo. Ice Lil. Tipo Vavá Dog Dog Mal. Ha.